mwamwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango mu kiganiro nkingira cuno munsi tugaruka ku bijyanye no guhimbaza umunsi mukuru wa noweli ku bana uno munsi rero tugahagarara ahanini ku bana bo ku ishuri wina school bo muri zone kinindo ni mu gisagara ca bujumbura n'ishure ryo kwimenyereza aho rero tukaba twahagendeye umunsi abana bariko bifuriza isabukuru nziza yezu kristu ku myaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe biheze avutse hagati yabo ikambere mbere na hagati y'abavyeyi kumwe n'abarezi mbega ni kubera iki iryo shure ryabitunganije gutyo hoba hari akarusha kahe kwifurizanya noweli hagati y'abana abavyeyi bahari ndetse n'abarezi n'akahe karusho ku ndero y'abana ivyo hamwe n'ibindi ni bimwe mu vyo tugiye guca nino muri kino kiganiro nkingira cuno munsi um, duteramanye n'abantu batandukanye harimo abavyeyi b'abana barereye kuri iryo shure Winner School eka mbere n'umuyobozi akaba n'uwanonose ibijanye n'inyifato kuri iryo shure wari umunezero kubona abana bari ko baradukinira udukino dutandukanye tutwereka tutwibutsa ibihe bya noweli wari umunezero rwose ku babyeyi twaryohewe habayemwo uturirimbo twinshi tujyana na noel ibyo twabonye hmm. igikorwa nk'ikiriye gihuza ababyeyi n'abana babo eh, mwebwe mucakira gute harimo akarusho ntangere mu bijyanye n'indero y'abana nk'uko bibandanya bisigurwa na oba niyo mukunzi arereye kuri iryo shuri mu bijyanye n'indero y'abana abana bariga kuba hamwe abana bariga kubana n'abandi abana bariga gusangira abana bariga kwihangana mu gihe ibintu bikiri mu nteguro umwe ntasimbire ko imbere y'uwundi abana bariga kurindirana bagasangira bimwe bagafungura bimwe bagakina kandi iyo bari kumwe n'ababyeyi babo ntibagume bashaka kugumana nabo ariko cyane bakagenda gukina n'abandi bana icyo kiratwereka yuko umwana amenyerana n'ingoga n'abandi biratwereka yuko umwana amenya kubana n'abandi azomenyera kubana n'abandi no mu myaka yiwe niwubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira kuba badufatiye hagati tubibutse ko turi mu kiganiro nkingira uno munsi tukaba turiko tuvuga akarusho ko gusangira noweli hagati y'abana bato mu bijyanye n'indero yabo eka mbere no gutera imbere mu by'ubumenyi ku bwa obani yo mukunzi umwe mu babyeyi barereye ku ishuri wina school twagendeye ngo n'ababyeyi baraharonkera akarusho kuba gusangira umunsi mukuru hagati y'abana akarusho turakaronka kuko murabizi akenshi mu bisagara si kenshi usanga umubyeyi amenyereza umwana wiwe gukora ibikorwa akiri muto ariko rero iyo tubonye yuko hariho umwana w'imyaka itatu hariho umwana w'imyaka ibiri ariko aratwakira bariko baratuzimana agakora ibikorwa akakubaza icyo ufata ibyo nk'ababyeyi biradukangura kugira ngo no muhira iwacu abana bacu bashobore gukora ibikorwa tubatanguza ibikorwa bakiri bato bamenyere gukora ibikorwa byo mu nzu bikorera udukorwa twabo bakiri bato kuko umwana wese arifungurira arifasha eh, usanga eh, ahanini tuba dufite intumbero yo kurera umwana yo kumuha indero nziza yo kumubwira kumufasha gukura akunda ibikorwa kugira umunsi mukuru wa noel murazi yuko kubizera ah, harageze igihe imana irarunga umwana wayo mu isi abana rero bacu bagomba kumenya imana bagomba gutahura eh, dayo biri mu mabezo umwana afise nicyo gituma rero twatunganije iki gikorwa kugira ngo tunahure n'ababyeyi dusangire uwo munsi mukuru tunezeranwe ubona ko ababyeyi si abantu basanzwe mu buzima bw'abana si n'abantu basanzwe mu buzima bwa kreshe rero yuko umwaka uheze rero turaheze tukatunganya uwo munsi uwo munsi mukuru tugasangira twari ko ndabibutse ko twari ko tuvuga ku bijanye no gusangira umunsi mukuru wa Noel ku bana bakiri bato n'akarusho kavyo ku ndero y'abo bana nyene bakoze abatereye ibyumviro byabo ndabashimiye namwe mwese mwari mugiteza abiri jerome yakizimana nakibateguriye ku bwa radiyo isanganiro ndabikebanuye naho umunsi nk'uyu nk'aya mango cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire